kaj capítulo. Cornelio MAN Pedro resjanmanta. Cesarea mi acharga Cornelio. Paimi carga italiano tropa trupakunapi CAPITAN Cornelio muasimpi yapayan kajkunapiwan, dios manchakospa cervejko. Wakcha kunatam, achka hollgiwan yanapaj. Enaspanmi y tiempo Dios tamañaco. Hukpunchawmi Dios tamañakuchkaptin Diospaima rikurikacherqa huk angelta. Cornelio, nispa. Chaimi Cornelio, llumpay mancharisqa jawarayaspan tapurqa. Imata señor, nispa. ni chay angel nerja. Mañakus Mañakusqaykitawan wakchakuna yanapasqaykitam Dios chaskiykun. Kunan yarunakunata hupillaqtaman kachay, Simón Juan sutillashqa Pedrota pusamunankupa. paija samapakuchkan suelaruraq Simón pawasimpim. la kachkan huchapa patampim, nispa. Chayri angel Ángel mi, Cornelio jayarja iskay kunatawan Dios servej soldadunta, inaspam chay Ángel palliunis janta paikunaman willaspan kacharja Pajarinnintin Cornelio parunankuna, Hupillaktapa y Yajachawpi Punchauta Pedro Sejarja wasipa Altungman, Dios tamañakunampaj. Llumpaita y mikuyta munarja. Ichaja mikuita yanopunankukamam, revelación tachaskerja. Paimerikurja... kurja anak pachamanta tawan Puntangmanta warkusja Liklia hina Tawachakio ganimalkuna. Culebra hina jasjumpa porejcuna, Altumpawa altumpava en mi Pedro oyarerja. Atari Pedro, wañuchispa mikoy, nechta. Chaymi Pedro Manapunin Manapuni mancho señor. y capipas mana mikorganicho, mana mikuna kajkunataja. Nispa. Chaymi paita huktawan nimorja. Mikunapagmi nispa, Dios Diospanis y manaponi manapuni mikuimancho nispaqa. Chaynallatam pasakorja kimsakama, kama, hinaptinmi chaykunaqa, anaq pachaman kaqlla huqarikururqa. Imaninantaq nispa Pedro piensachkaptinraqmi, Paikunam kachamusqankuna paikunam wasing manta tapocuspanco tapokuspanko punkupiña sayachkarjaco. inaspam hayakurqaku. Caipichu Pedroan sutichasqa Simón samakuchkan, nispanko. Dios pa revelas manta Pedro piensa Rahmi, chuya espíritu paitanerja. Jawari, Kim Sarunakuna maskasuchkanki. Paiki, paikunawan Wangri, ama iskayrayaspaiki. Ñuqan paikunyataja kachamorjani Nispa. Cornelio parunan y uraikuspan Pedro nerja. Nyujam kani kunapa maskasqaykichik imamanta kichik... nispa mi paikunanyatak nerjako... ñuqaykutaqa kapitan cornelium kachamuanko... Paiga dios tamanchako justurunam... runam paytaqa judiokunapas allin runa merexinko... Dios diospa paita payta kamachirqa wasinman hayachisusqayki hampa nisqaykikunata nispa hinaptinmi pedro Chaywasiman paikunata yaykuchispan samacherja. puncha uñatagmi... Pedro paikunawan y reyserqataqmi hupillaqtapi yachaq wakin iñiqkunapas. Pajarinnintintañam, chayarurjako Cesarea yachtaman. Chaypim Cornelio, kunatawan amistad kunata kunata Pedro ...Pedro tasuyachkasja. ...Cornelio pawasinman Pedro yaykuykuchkaptinmi, Cornelioñataq chaskispan Pedropa ñawpaqninman corja adorananpaq. Ichaqa Pedrom chirja. Sayari, ñuqapas jamina runayam kani, nispa. Paywan parlastin yaykuspanñataqmi wasi ukupi corja achka uñunasqa kunata. Chaimi Pedro nerqa. Yachasqaykichik hinam, conaga mana judio kaqkunawanqa mana kuimankuchu. wasing mampas Manataqmi wasinmanpas yaykuymankuchu, leyniyku harkawasqankurayku. Ichaqa Diosmi yachachiwarqa, amanya pitapas, nispa uchasapa millakuypaq runam, nispaychiqninaypaq. Charaykum, hayarachimuaptikichik cai punilia pasamurqani, mana iskayrayaspai. Yachayta munani, imanasqata hayachimurqanki, nispa. Chaymi Corneliuñataq nerja. Tawa punchauñam kunanhina lastrista, kaywasipit Dios tamanya kuchkapti, rikuraykuarqa sumasumaj kanchachkaj pachayuq runa. Hinaspam niwarqa, Cornelio, mañakusqaykiikunatawan, wakchakuna yanapasqaykitam Dios chaskiykun. Kunanya runakunata, hupi llaqtaman kachay. Pedroan sutichasqa Simonta pusamunankupaq. Payqa samapakuchkan, suelaruraq Simonpa wasimpim. la marjuchapa patampim, nispa. Allí chaypunilla kachamurjani queja Dios pa Diospa hawasqanmi kaypi uñonasja cachcanico. kachkaniko. monanico señor patuco y kamachisushaikita. Corneliopa wasimpi Pedropa en Hinaptinmi Pedro kainata rimaita qallaykurqa. kunanmi chayraq entindini, Diosqa manan pimanpas sayapakunchu. Payqa chaskinmi lliw nasyonkunapi payta kuyaspa manchakuywan allin ruraq runakunataqa. Diosmi Israelpa kunaman, allin noticiata willacherqa Jesucristullawan imaynam Dioswan allin yanakunanchikpaq. Jesucristoqa llapallanchikpa Señorninchikmi. amkunaga, bautizas manta Juan yacharachiptin Galilea laumanta qallaykuspan, liu judía laupipas tukuy ima me Diosme untarqa Nazaretmanta ka Jesucristuman, chuya espiritumpa mi Pai pay purirqa Kunata rurastin, chaynataq satanaspa llapa ñakarichisqan runakunata sanuyachistin. Tukuy kunata jarurarja, Dios paywan raikum. Judía laupi hinaspa Jerusalén Jesucristo pa imam rurasqan mantaja, testigo canico. Paitam cruz cruzpi Ichaja Dios mi, paita kawsarichirqa kimsa en Hinaspa y rikuriykachiwarqaku ñuhaykuman. Manam llapa runamanchu rikurirqaqa, mi. Chainapi Jesús Manta willakunaykupaq. Dios Ñaupaghmantaraj mi Jesús mi Kawsariramuptinmi Jesuswan kuskami kurganiku. Paymi kamachiwarjako, llapa paimanta paimanta jesucristo Jesucristutam Dios churaron, Dios manta manta jesús Diosmanta mantam Jesusmantam Paiman ya Payman llapallan uchang mantam Dios pampachanga, nispanko. Manajudio judio kajkunapas, chuya espiritu chaskisqankumanta. Chaynata Pedro rimachkaptinraqmi chuya espiritu kunaman. Inaptingmi Pedro Hinaptinmi Pedro judio kuna, liumpaita Admira Kurjako, Pedropa kunaman Manajudio judio chuya espirituta Dios humusqanwan. Paikunatam uyarirqaku, mana idioma kuna Perimachta en aspa Dios yo paichakta, en Pedro Nerja. Ñuhanchik chiquina paikunapas chuya espirituta y yahachun pipas harkakunman bautizasja kanankuta, nispa. Pedro mkamacherja Jesucristupas sutimpi bautizanankupaj. Chaimantan Pedro ruegarjaku, jaco kimsa punchawllapas paykunawan karinampaj.